utzea Elite Pro, parce bon, ça fait euh, Elite Proa utziko dut zeren bada urte bat ez naizela ari. Belaunak min egiten daut eta ezin izan naiz trebatu behar bezala. Nahi nuen Elina lehiaketaren kari itzuli, baina ezin izan dut belauna berriz hantu zait, plazan partida batzu jokatuko ditut, plazako jokoa zuzenagoa baita, baina trinketean sobera jenatzen hau, menturaz berantago amaturretan, baina hori ikusiko. Agurila erditzutik ez dut jokatu, ogoita ala urte izan banitu saiatuko nintzen oraino, baina ogoita ama ditut eta beste bi urte pasa behar bat ditut errekuperatzen ez da posible, beraz nahiago dut ez buru hausterik ukan, zinezko buru haustia baita. Ahantxu lasaitze bat da, zeren belaun horrek egun bizian adienatzen induen ere, ez zen erresa. Kapreza zikam,